Rekao je uzvišeni. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate i u Allaha vjerujete. حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق Trebamo znati da imamo mnogo stvari koje su kod nas ušle, a nemaju osnovni u hanefijskom mesecu. Ali mi to sve pisimo u hanefijskom mesecu. سامرت نجم الليل حتى غاب وهد عزيمة الإرهاق Kao sam čuo da je neko rekao nedavno, za svaku riječ u ča ugasit ću na ludu, ja ću ti naći delić. dakle, dokle se ide u kakvu krajnost. A ja mu kažem sumnja da ćeš naći delil za riječ. Nebesa se tresla od smijeha i čoša čoši se od čabe govori. يأتي الظلام يأتي الظلام وتنجلي أطرافه kada se kaže tak je dokaz, zato što radiš, dokaz mi je da je Muhammed rekao tako i tako. Ili da je rekao Jusuf tako i tako. Ono se nebo Jusuf ili Muhammed i tako dalje. A uopšte ne, se ne spominje niti Kur'an, niti Hadis, što nije bila, što nije bila svaka želja ni jednog od imama. Sijana indi lejluna wa naharuna, fal mauđu fi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvaljujem الله Đelešanuhu i donosim salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove stepenike koji su ga slijedili, slijede i koji će ga slijediti do kraja dana. Draga braćo, neobično mi je drago što se danas vidim s vama, a pogotovo što međuma vidim meni poznata lica, a pogotovo se radujem pojedincima iz moje generacije, pa ih pozivam da se poslije malo više vidimo i družimo. Malo prije čusmo na predavanju našeg prethodnika da ga Allah nagradi najboljom nagradom, da je pažnja koji su u stanju učenici onog stepena kojim je govorio maksimalna 20 minuta. Ja se pitam koliko smo mi u stanju da aktivno pratimo predavanje, govore i ostalo. Pa ću nastojati da budem što jednostavniji, bliži da mnogo od tih metoda o kojima smo čuli primijenem tokom svoga govora. Naime, živimo u teškim vremenima. Međutim, sve to trebamo shvatiti samo kao počas od Allaha Đalšanuhu koji je baš nas odabrao da budemo tu i da čuvamo svoj din, da pokažemo čitavom svijetu da možemo biti muslimani, dosljedni svoje vjere i Allahova zakona i ovakvu sredini u kojoj živimo. Da se preko nas pokaže pravo lice naših neprijatelja koje Kur'an tako slikovito opisuje, ali nažalost mnogi Kur'an ne čitaju, pa i mnogi od naših muslimana, pa je bilo potrebno nama, a i cijelome svijetu, da Allah za našanu istinu o zapadu, o kršćanima, o Americi, o Evropi, kaže i na ovaj način. Vrlo je bitno da se mi na ovakvim susretima konsultujemo, posavjetujemo i porazgovaramo o aktuelnim pitanjima koja nas muče, koja su tu, koja su nezaobilazna. I velika je greška prepuštati stvari stihi da se to odvija samo po sebi bez pokušaja da to rješavamo i blagovremeno usmjeravamo pravim tokom. Ovdje kod nas izbijanje ovoga rata i dolaskom naših braća iz inostranstva, naše braće muslimana, Arapa i ostalih koji su došli kao vjernici i gledali i slušali po svim nedaćama, pokoljima i ostalim što se dešavalo muslimanima u Bosni i Hercegovini, jednostavno odlučili da sprovedu masu kuranskih ajeta koji obavezuju sve muslimane u svijetu na pomoć svojoj braći, ma gdje, se, ma gdje bili i gdje se nalazili, i došli su tu. Normalno, sa sobom su donijeli svoje običaje, odnosno, donijeli su svoj način djobanja namaza i razmišljanja pristupa islamu i ostalo. I nastale su ove razlike kako ih trebamo vidjeti i shvatiti mezhebske razlike. Najizražajnije je to po pitanju namaza, obljanja namaza, načina klanjanja i ostalo. Braćo moje, kako bi pravilno shvatili taj problem moramo se vratiti praksi Božije poslanika sallallahu alaihi wa sallam životu ashaba, tabiina, imama koji se smatraju utemeljivačima poznatih mezheba fikskih kao što je Buhanita, Malik, Šafi i Imam Ahmed da vidimo kako su to oni živjeli je li u vrijeme Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam sve bilo istobrazno nikakvi razlika nije bilo je to bilo vrijeme u vrijeme Saba, Tadina i ostali, ili je i tada bilo razlika koje su bile normalne i koje nisu predstavljene nekakvu prepreku na zajedničkom životu i nisu utjecala na jedinstvo muslimana. Allah je je odabrao poslanika sallallahu alaihi ve selleme kao najeftalnijeg kao najeftalnije stvorenje i njega zadužio da svojom praksom pokaže muslimanima kako treba da se sprovedu u život imperativi Allaha Đelšanu kroz Kur'an, odnosno kroz hadis koji je isto tako izvor, izvor islamskog prava. Za vrijeme Božih poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashabi su imali njega i za svaku stvar, za svako pitanje koje im je bilo nejasno se njemu obraćali i on bi na to odgovarao obavezujući ostale to prihvatio. Međutim, imamo primjera iz života Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje su ashabi, različiti ashabi različito razumijevali i prilazili pojedinim hadisima i uputama Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam. Poznat je događaj kada su jevreji koji su uvijek bili izdajice, prevaranti, varalice, neprijatelji Allahovi i vođe zla u svijetu nakon što je Allah Đošanu prokleo i oni danas rade u ime šeitana i e, predvode sva dva tijela koja se rečavaju na ovom svijetu. Jevreji su u bitci na Hendeku izdali muslimane nakon što su obećali savezništvo. Pa je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame nakon te bitke naredio muslimanima da idu i pokore, pobjede, vojno poraze Benu Kureyba. Jedno od plemena jevrijskih, upravo to koje je izdala u toj bitci vjerovatno poznat slučaj, ali navodim ga kao primjer da su ashabi kojima je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao imajući za cilj da ih postakne na što brži dolazak do tog plemena i napad na njih, rekao im je neka niko od vas ne klanja ik Indiju nego u plemenu Beni Hureyla koje je bilo udaljenije od Medine i ashabi su putili ka tom plemenu vojni pohod međutim negdje na putu prije što stigli do tamo već je bilo i kindijsko vreme na izmaku, pa su neki od ashaba klanjali i kindiju tada u putu, rekavši Boži poslanik sallallahu alaihi sallam je to izgovorio samo iz razloga da nas pospješi, da nas postakne, da što prije do njih dođemo, a svakako nije imao za cilj da nas navede na to da propustimo i kindiju u njenom vremenu, pa su klanjali kindiju. Dok su drugi kazali, Boži poslanik je bio jasan, Nema i kindije dok se ne dođe u Benu Kurejzu. I nisu klanjali kindiju, nego su tek u akšamsko vrijeme, poslije kad su stigli na to ple, u to pleme, klanjali i kindiju pa onda akšam. Kada se vratili Božijim poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, to su ispričali i Božiji poslanik, sallallahu alaihi vseleme, nije ukorio ni jedne ni druge. Ni jedne ni druge. Rekao je onima koji su klanjali kindiju na putu da su ispravno uradili, ali nije ukorio ni druge i nije ni one druge, nije ni naredio da obnove kindiju, da je ponovo klanjali. Dakle, tolerisao jedno i drugo, jedno i drugo ispravno i jedno i drugo se može uraditi. Još je primjera iz života Božih poslanika, sallallahu alaihi sallam, zatim iz ashaba, iz života ashaba, poznato je da je Hazreti Omer, Omer radi Allahu anhu, za vrijeme svoje, svog hilafeta, zabranio pojedinim ashabima koji su bili učeni, znali puno hadisa na pamet, bili izvor fikha, prava i ostaloga, zabranju da napuštaju Medinu. Da ostanu tu, da budu, da budu oni ti kojima će se svijet obraćati po određenim pitanjama, selima i ostalo. Međutim, poznato je isto da tada još nije bio hadis sakupljen. Bio je samo Kur'an. Napisan pa posle sakupljen, kao što znate i tako dalje. Ali hadis nije bio kompletiran u spirkama sakupljen i dostupan svim ljudima tada. Bilo je ashaba koji su bili u prilici da budu samo jedan ili dva njih sa Božim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam kada je nešto uradio ili kazao određeni hadis da više niko to nije čuo i ti ashabi su odkutovali po zadatku, otišli i tako dalje i samo oni nose sasvom taj hadis prošlo je dosta vremena dok se sve to kompletiralo, sakupilo i tek nakon nakon što je bio Ebu Hanife koji je na osnovu hadisa koji su došli do njega razradio razna fikska pitanja, jer je jedno pamtiti hadis na pamet, a drugo iz hadisa izvoditi zaključke, propise i ostalo, pa je Ebu Hanifi Allah Zašanu podario izvjetno pamćenje i moć analiziranja, zaključivanja i ostalo, pa je on, pa se on pročuo po svojim meselama, po, svoji, po svojoj razli fikha, Međutim, Ebu Hanife je recimo rođen 80. godine po Hidžri, a umro 150. godine po Hidžri. Drugi imam, Ebu Malik, je rođen 13 godina nakon njega, 93. godine po Hidži, a umro 179. Imam Šafi je rođen 150. godine po Hidži, a umro 204. Ahmed ibn Hanbel, rođen 164. a umro 241. Dok je Buharija, koji je kompletirao prvu veću zbirku vjerodostojnih hadisa, koja nam je poznata i koja je drugi izvor i po vjerodostojnosti druga knjiga nakon Korana. Buhari je recimo rođen 194. a umro 256. nakon sva četiri ova imama koji su poznati kao utemeljivači svojih pravaca i mesela. Iz ovoga se razumije, a razumije se iz govora imama, svaki od njih je govorio, ovo je moje mišljenje u onome što nisam e, bio u stanju da potrijepim Kur'anom i hadisom, zašto nisam imao dokaza, ali ako čujete za hadis Božih poslanika sallallahu alaihi vseleme da kaže suprotno mome mišljenju, onda odbacite moje mišljenje, a uzmite hadis. Svaki od njih su to rekli, to je vjerodostojno, vjerodostojno prenašeno od njih. Dalje, svaki od imama je govorio, nikom nije dozvoljeno da me slijepo slijedi, odnosno, nije, nemojte uzimati fik od mene dok ne budete znali moj dokaz. Dok ne budete znali dokaz i temelj za to mišljenje u Kur'anu i sunnetu. Međutim, nakon širenja islamske države i njenog slabljenja, kada su počele nasljednje dinastije, kada se počeli vladari e, nasljeđivati porodično ili e, dinastijski, su mnogi od tadašnjih vladara podržali mezheb kog su oni prihvatili time što su uslovili kadijama, sudijama da sude, da e, prosuđuju po tom mezhebu, pa su se tako neki mezhebi raširili više nego drugi i tako dalje. E, zatim se to raširilo i u narod, e, kako je više opadao pravi iskreni pristup islamu, kroz njegove izvore Kur'an i Sunnet što se više ljudi vezali za izreke, za propise koji su prenešeni od imama za postavljući Kur'an i Sunnet i do te mjere je došao umet islamski da je nakon pada Bagda, odnosno Damaska u ruke Tatara 656. E, odnosno 656. godine bilo takvo stanje u islamskom svijetu da su u jednom Damasku, recimo, postala je džamija sa četiri mihraba. Svaki mezheb je imao svoga imama i svoj mihrab. Niko nije htio da klanja za drugim imamom drugog mezheba. Do te mjere da je došlo do svađa, otvornih prepiski, prepirki i ostalo. Do te mjere da je jedan period proveden u Damasku, da su se oružano borili jedni protiv drugih. Naime, da naime ovaj, poznato je da je bila oružana borba između Hanefija i Hanbelija. Pogledajmo, Ebu Hanita kao prvi imam koji je ovaj u mesec čiji se mesec raširio s postranio u određenom broju ljudi je pola, raspolagao sa hadisima i ajetima na, jer, sa određenim brojem hadisa ovaj, što nije što je nije slučaj sa Malikom koji recimo pisac, autor, odnosno s, koji je sakupio čuvenu zbirku hadisa Mota, Muotva Imam Malik, koji je poznat kao vjerodostavna zbirka i čiji su hadisi kompletno uvršteni u Buhariju i muslima. Nakon Malika Šafij, koji je isto tako bio čuven po, po, po pamćenju hadisa na pamet, o pamćanju e, pjesništva, e, stihova iz arabskog teksta i tako dalje. A zatim Ahmed ibn Hanbel koji je posljednji od njih i koji je jedan od prenosioca hadisa, odnosno jedan od sakupljača poznatog čuvenog musneda, musned imam Ahmed ibn Hanbel koji u sebi ima neki 40.000 hadisa. I kada analiziramo fik imama, vidjet ćemo da recimo posljednji od njih, Ahmed ibn Hanbel, po jednoj meseli, ima više mišljenja. Zna se deset, tri, četiri mišljenja po jednom, istoj, po jednom istom pitanju. Može, ne može, može nekad, ne može nekad i tako dalje. Zašto? Zato što je se našao u situaciji da po toj, po toj temi ima tri različite predaje. Hadisa Božih poslanika sallallahu alaihi sallam. Nije mogao nikako da jedan hadis uzme, a drugi odbaci. Jednostavno rekao, može i ovako, može i ovako, a može i ovako. Uzmajući u obzir sva tri hadisa koja E, se spominju o toj meseli. Dok nije slučaj kod Ebu Hanifa, Ebu Hanifa je e, išao sa određenim ajetima i hadisima i nastojao da sve ostale ili ovaj, e, zanemari, normalno iz opravdenih razloga, pravilno koje je postavio i tako dalje, smatrajući da ovaj hadis više sahih, ovaj manje i tako dalje. Međutim, ulema i muštehidi koji su dolazili posle njih su naišli na nešto što se u fiku zove fiku ihtijar. Naime, jednostavno je bilo nemoguće pomiriti sve te razlike među muslimanima koje su, se, koje su nastale e, preko mezheba, nemoguće je pomiriti i zbog toga je jedan dio Leme pozivao u fiku ihtijar. Naime, da možemo birati, birati e, sve ono što ima potkrepu osnovu u hadisu. Dakle, da se ne mora kazati, recimo dizanje ruku u namazu, prilikom počnutog počnu tekvira kako mi to činimo. Dok ova naša braća koji su došli većinom hambelijskog mezheba, koji njih se svaki put diže prilikom svakog tekvira, ovaj, dižu ruke u namazu, dakle četiri puta u namazu. Pazite, postoji hadis sahih da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, to znači u Buhari i ostalim zbirkama, dizao ruke samo jedan put. A postoje i hadisi isto tako sahi u kojima se spominje da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme četiri puta dizao ruke u namazu. Jedan dio uleme islamskih pamnika je išao na terđiš, na da, davanju prednosti jednom od mišljenja. Pa su kazali, pošto je više sahih hadisa koji govore o tome da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme dizao ruke svaki puta, dakle četiri puta, onda uzmamo to mišljenje, a ovo drugo otpada. Odnosno, ovaj rivajet prihvatamo, a ovaj drugi, drugi zanemarujemo. Međutim, pošto se to tako rasprostranilo i bilo je, ne, recimo, Endalus, Španija i ostale zemlje, Alžir, Tunis i ostali su, u njima se rasprostranio malikijski mezheb. Ovamo, u Pakistanu, Indiji, Turskoj, Hanefijski mezheb, shodno vladavni koja je vladala i halifi, odnosno vladaru koji je mezheb slijedio i tako dalje, sad je bilo nemoguće ovaj, sve to i kazati ovo je ispravno, ovo je neispravno. I zato je se javio jedan veliki broj uleme koji kažu da treba kazati da je dozvoljeno jedno i drugo. Naime, za svaki čin koji radiš u namazu ili mimo namaza, ukoliko za njega ima dokaz iz Kur'ana ili sunneta Božih poslanika sallallahu alaihi wa nema potrebe da takvog čovjeka e, da takvom čovjeku kažemo da je ono što radi grije, ili neispravno zato što postoje jači hadisi koji govore drugačije nego treba reći i jedno i drugo ispravno i nema potrebe ni za kakvu polemiku, nema potrebe za razglabanjem šta je preče, šta nije, šta je vjerodostojnije, šta nije, tako dalje. Ako se radi o sahih vjerodostojnom hadisu, onda može i ovo, može i drugo i nema nikakve potrebe oko razloga. Koliko je to prihvaćeno, koliko nije, to je druga stvar. Međutim, ta pristrasnost određenim mezhebima e, se gomilala i povećavala zbog toga što su i fakihi koji su posle svojih imama pisali fikska djela, koja su još danas u islamskom svijetu priznata kao vodeća i koja se najviše proučavaju u školama, medresama i ostalo, oni su e, pišući ta svoja dijela nastojali po svaku cijenu da sve ono što je njihov imam rekao potvrde. Potkrijepi hadisom, služi se ponekad i varkama, ponekad nisu ni spominjali hadise koji postoje za koje znaju da ne bi ovaj im omijeli onu njihovu nakon i tako dalje, pa su nastala dijela u kojima pojedini fakihi kažu otvoreno cilj mi je da u ovom dijelu potkrijepim svaku riječ našeg imama koju je rekao hadisom ili Kur'ana. Recimo, dakle to mu je nijet potpisanje te knjige. Što je dovoljno normalno da oni koji to čitaju isto tako razmišljaju i kažu sve što je naš imam rekao ima podlogu Kur'anu sunnetu, kao sam čuo da je neko rekao nedavno za svaku riječ u, ča, u Gaševiću ja ću ti naš delizam. Dakle, dokle se ide u kakvu krajnost. A ja mu kažem, sumnja da ćeš naći delil za riječ. Nebesa se tresla od smijeha i čoša čoši se od čabe i govori. Ovaj, ne se, to je ovako ono, umjesto igre, jel? U Zagradu. Dalje, do pristrasnosti mezhebima je dovelo I to što su pojedini muslimani pridavali svetost malte ne svojim mamima, odnosno previše i veličali nego što je to potrebno i dozvoljno sa islamske strane gledišta. Naime, napisana su, napisana su mnoga djela o fadiletima imama utemljivača ovih mezheba. I svakako da su bili takvi, svaki od imama. Ebu Hanife, kako se navodi, umro u zatvor koji je postio, ne znam, 40 godina se nije umrzio, 40 godina je postio, pa 40 godina je e, noć proveo, odnosno klanjao, kaže se tamo u pojedinim knjigama, klanjao sabah sa jacijskim abdestom. Umro u zatvor zbog svojih stavova kojima je bio dosedan, nije htio da se podvigne nekakvoj policiji i tako dalje. Malik isto tako poznato je da je on bio u zatvoru, proganjan zbog svojih ideja. Ahmed ibn Hanbel isto tako. Svi su oni u istinu e, ulema, privrženi sunnetu, znani i treba svakako cijeniti i poštovati njihov trud koji su i doprinos koji su dali islamskom pravu, e, islamu, općenito i tako dalje. Međutim, ići do te mjere da se, na primjer, u tim dijelima napisano su dijela više od knjige o svakom tom imamu, o svakom imamu, dakle našem. Recimo, u Abi Hanif napisano, napisano 4-5 naslova za koje ja znam, o njegovim osobinama, fadiletima i tako dalje. U jednom od tih dijela stoji da je Ebu Hanife čuo svađu dvojce ljudi na čini se perzijskom jeziku koji on nije poznavao i oni su se tužili kadi i kad je tražio svjedoke, oni su rekli niko nije bio svjedok nego jedan čovjek koji je sedio tamo za stubom u džami pa ako on šta zapratio. Kad su došli Ebu Hanifi, kažu jesam, čuo sam. A šta su govorili, ja ne znam šta su govorili samo znam sve ponovi što su rekli. I onda kaže, ponovi u njihovu svađu na jeziku koju on uopšte ne razumije. Ne razumije ta jezik, dakle nije arapskom jeziku bila priča, na perzijskom. Pa ne mora biti perzijska, uglavnom bila je na jeziku koju on ne razumije. I recimo najčešće takve priče o Ebi Hanifi, dakle to je imao toliko jak hips i tako dalje, u kojima se već pretjerala koje nemaju osnova i u kojima već se počela raditi ta ideja i normalno iz raznih još političkih razloga iz eh, antagonizma i ostaloga, Arapi na Arapi, Turci, Arapi i tako dalje, sve se to uvlačilo do te mjere da se postalo jednostavno, kada se kaže šta je dokaz, zato što radiš, dokaz mi je da je Ebu Hanif rekao tako i tako. Ili da je rekao Jusuf tako i tako. Odnosno Ebu Jusuf ili Muhammed i tako dalje. A uopšte ne, se ne spominje niti Kur'an, niti Hadis, što nije bila, što nije bila svakako želja ni jednog od imama. recimo do te mjere je došlo da čuvena ulema priznata čije se knjige danas izučavaju kao što recimo Mulla Ali Al-Qari jedan čuveni hanetijski alim koji je dao svoj komentar, čuveni komentar na Al-Fiqh Al-Akbar u Akaidu od imama Bi Hanife koji je rekao u jednom od svojih djela tvrdi da nije dozvoljeno Hanefiji da pređe u šatijski mezer da prihvati šafijski mezheb. Ako to uradi, on se mora kazniti. Kazniti. Kao tazir, opomena. Zamislite. Da je, drugi jedan kaže, recimo, da je Hanefi, da Hanefi nije džajz klanja za šafijom. Ako Hanefija klanja za šafijom, onda će onaj, onda mu namaz nije ispravljen. Zašto? Zato što mi imamo različitih pristupa i mišljenja po pitanju abdesta. Recimo kod šafija krv, ako poteče nekvari abdest, kod nas kvari, s tim, na osnovu toga, dakle, šafija je bez abdesta ponašen i kako će klanjati bez abdesta čovjekom bez abdesta. Dakle, dotle se išlo na takav način i onda nema svaka, svaki mezheb svoj mihrab i svog imama i niko ne zatim ne klanje tako da. Sve je bespotrebno i svakako, svakako nema osnovu u Kur'anu i sunnetu i to mi danas ne bi smjeli nikako prihvatiti i ne bi smjeli podržati. Međutim, vratimo se na našu stvarnost. Mi ovdje u našem podneblju nismo poznavali nego hanetijski mezem. A pogotovo u novije komunističko doba u kojem smo ostali bez velikih autoriteta koji su pisali, koji su poznavali i tako dalje, nego smo se ograničili na ono što smo imali na bosanskom jeziku iz Fika. Svakako, e, trebate biti svjesni da jedan fikh ibadat koji smo imali kao jedini izvor za fikh je tek početna riječ u fikhu. I taj fikh ibadat nije kompletiran, nije u sebi sadržao kompletan fikh. Ali to je što smo imali iz tih pozicija treba nastupati. Naime, trebamo znati da imamo mnogo stvari koje su kod nas ušle, a nemaju osnovni u hanetijskom mezebu. A mi to sve pripisujemo hanetijskom mezebu. Ja potpuno razumijem vas, naš narod, koji nije imao nego to i tako naučio. Međutim, shvatimo da su ova naša braća koja su došla i ova problematika jeste na, na, e, nastala njihovim dolaskom, a ne prije. Ja sam za ove razlike znao još odavno i u svom džematu gore u Kljacima sam klanjao ponekad drugačije nego nego ostao sam da budem neupadljiv. Međutim, naša braća koja su došli do tada, u većini su sredbenici ili hanbelijskog mezheba, ili jednostavno jedno, jedne, jedne, jednog novijeg pravca danas, koji zagovara da nema potrebe uopće ograničavati na mezhebe, nego jednostavno e, zašto imamo osnov u Kur'anu i Sunnetu izabrati zabrati najvjerodostavni rvajet i ponašati se potrebno u namazu i svugdje. Kao takvi oni su odrasli u takvim sredinama. Isto kao što mi nismo znali ni za što drugo, nego za naš hanefijski mezeb onakav kakav je ovdje prezentovan i kak smo imali, kakvog smo imali u Pikuli Badat, isto tako su naša braća došli od otuda gdje nisu imali ovaj nego to kako su odgojeni, kako su naučeni i to su donijeli sa sobom. Došli su tu normalno i to ima osnovu Kur'anu i Sunnetu i to je većinom hambelijski mezheb u većini slučajeva. Prema tome nema niko pravo da sad govori da to nije u redu. Međutim, šta se desilo? mi, a pogotovo stariji među nama, koji su, alhamdulillah, i da je Allah nagradi, održali smo ovdje, klanjali u džanjeva, po 50 godina, po 60, koliko ima, 80 godina stari, tim postupkom naše braće, a pogotovo naših bosanaca, muđahida, koji su odgojili sa našom braćom Arapima i prihvatili taj način obavljanja namaza, Ja to djecu potpuno razumijem, bio sam sa njima. Bio sam sa njima i u jedinici i tako dalje. Zašto? Zato što njemu svaki od ove naše braće Arapa kaže ja radim ovako jer je to Boži poslanik sallallahu alaihi sallam radio, pa otvori Buhari, otvori muslim, evo dokaz. A što naš džematlija koji kanja tako, kad ga muđahid upita, imaš dokaz za to, on kaže, pa tako se kanja. I razumite tu djecu, oni ne mogu nikako primjeti to, tako se kanja pred hadisom i Kur'anom. Ali pazite, ja se slažem da je tu bilo stvarno netaktičnosti, e, nemetodičnosti, grubih istupa i nastupa koji su izazvali revolt i reakciju. Naime, dolazim u džemate, da bude nekako konkretan. I muđahid koji je naučio da treba rastaviti noge, odnosno da treba spojiti, i to ne prste, ne, ne, ne stopu onako, samo stopu, nego članak, sa člankom od klanjača koji je do njega. Dođe u džamiju gdje su sve ljudi naši naučili onako kako kako su naučili da klanjaju i rastavlja se samo jel, četiri prsta koliko između dvije noge. Pazite. Počeli tako, nisu adekvatno pripremljeni kako je se postavio tu toj sredini. Kada bi svi ljudi rastavljali noge da se dodiruju, normalno bi bilo rastavljene noge svakoga čovjeka u visinu ramena, ništa više. Ali pošto ova dvojca sa njegove desne i lijeve strane e, svoje noge e, e, bliže ovaj spaju jedna drugoj, on se mora raskoristiti stvarno, upadljivo i stvarno nezgodno. I što je još gori slučaj, on uopšte ne uvažava tog čovjeka koji nije nikad drugačije klanio, koji nikad nije živio i ne zna da on njega kad dine nogom u da on njega da koncentrisa, da ga izazove, da ga naljuti jednostavno. Pa ima slučaj da čovjek digne ruke i možda šta lane i iziđe iz džami. Dakle, to su greške naše braće, uistinu. I to se nije smjelo desiti. Dalje, Uzmo recimo sunnet kad se klanja. Isto tako vidiš te momke, sunnetu nema nikakvih gužena, nikakvih potreba, ni u sapu uopšte, ali su opet raskoraču onako najšlije što može. To su u istinu istupi, neiskustvo, mladost. Međutim, braćo moja, zar ne, nismo dužni cijeniti u toj našoj djeci to što su došli u džamiju, odnosno što su postali muđahidi? momci koji stvarno iskreno ima Allaha se bore i žele šehadet, braćo moja. Ja sam bio svjedok te naše djece, ti naši momaka, mladića, muđahida, koji plaču, plaču, suza suzu goni kad se vrati za te slučaje ili ostalo. Kad bi mi to postavili, braćo moja, da, da nam nije bilo braća Arama? Kada? Ja se pitam bil ikada postigli. Prema tome, cijenimo to kod tih momaka, a vi kao imami, nama je presudna uloga kako da se postavite i s tim momcima, a i s ovim džematljima koji nikako ne mogu da shvatije i nikako da se odreku onoga na što navikli i treba i njih razumjeti. 50 godina on kladio tako, sad ti njemu jedan put promijeniti i tako dalje, to je razumljivo. Dakle, treba da postoji obostrano razumijevanje i s jedne i druge strane. Kao što ti muđajci su griješili tim, svojim takvim istupom, isto tako su griješili naši ljudi, mi smo griješili ljudi. Naš pogotovo stare generacije, ja sam sinoć bio jednoj džamiji u travniku i rekao o tome, a on meni jedan ustare kaže, ma šta ti hoćeš da kažeš, da isto ono kako oni klanjuju? Ma nije tačno. Rekao, kako nije tačno, imaš dato dokaz? Imam dokaz, koji dokaz? Sigurno nije tačno. <laughs> šta ovo? Naš neprijatelj koji kao što hoće nas fizički uništi oružjem, isto tako i još više nastoji, nastoji da nas razjedini. Jer ako nas razjedini, na tim vjerskim osnovama nas koliko dolazi u džami, možda 1% posto obraća. Jedan posto. I taj jedan posto treba da se svađa. Oko čega? Oko tih sitnica. Zašto sitnica? Zato što ja sam od početka govorio i ovdje mu kažem vama svima da je glavna greška za ovo u islamskoj zajednici. Zašto se nisu na vrijeme adekvatno obratili kako treba? a nekad je već problem nastao, onda se reklo, vraćamo se našem hanefijskom mezebu, razumilo se u narodu, vraćamo se onako kako je bilo, sve ispravno i tako dalje. Treba, trebalo je odmah na početku reći našim džematljama, vraćamo moja, onako kako ste klanjali, nema niko pravo da vam kaže da vam je na vas nije ispravan i da ste čaba klanjali 50 godina ili 100 godina. Ispravno je kako ste klanjali. U najmanju ruku farz i što se tiče farza su, je ispravno i nema potrebe nešto posebno mijenjati ruknu mi normalno farz, farz, farzovi u namazu, tako da to je sve ispravno, nema neke posebne promjene, nema uopšte potrebe se svađati oko toga. I treba kazati svakom tom našem ađe, svakom deri, da ga Allah nagradi, klanja kako se naučio, nema nikakvih problema. Gdje su razlike? Ono što nema osnova u sunnetu, odnosno u hanetijskom mezabu, to je taj naš muezinluk. Naime, po svim predajama muezin uči ezan i kamet i ništa više, braćo moje. A sve ostalo, poslije nam farza, svak sa sebe uči. Svak, a ne mi šutimo, a muezin uči i on ima sevap i nema. I tako da. Dakle, to je muezinluk, onda tespih posle farza ili posle sunneta, što je svakako ipak manje važno u odnosu na farz, koji je ispravan, ilhamdulillah. Međutim, naši ljudi naučili da se u isto vrijeme kanju sunneti, u isto vrijeme zajedno dova i u isto vrijeme izlazi. I njih, ako neko iziđe prije sunneta, odmah nervira, kaže ostavljaju sunnete, neko je neuzubila, neće da kanju sunneti, tako da. Međutim, koliko od ti naši, od ti naše braće su tu, smatrali se musafirima, pa klanjaju samo farze, i to iskaču i tako dalje. Koliko ima momaka koji je prihvatilo da je bolje vitre, recimo, i sunete klanete u kući nego u džami, pa to praktikuje, treba to sve uvožavati. Dakle. Zato kažem, onako kako su mi obavljali naš namaz, u suštini nema nekih bitnih promjena. Što se tiče farza, nema nekih bitnih promjena. Ali isto tako, braćo moja, znajete da je ono što su ti momci naučili i sa čim su došla naša braća Arapije isto tako ispravno i ima podlogu u hadisu. I ako neko kaže, a vam je naglas, neka to nikog ne iritira, to je sunnet sigurno u Buhari, svi pročitati ta hadis. U Buhari se spominje gdje Boži postanik sallallahu alaihi wasallam ovaj, e, to činio je sahabi sa njim, naime, gdje su jevreji rekli najviše muslimanima zavidimo na nekoliko stvari između ostaloga na ono njihovo amin. A zašto? Zato što se u Fatihi kaže Allah, moli se Allah za da nas uputi na pravi put, ne na put kršćana koji su zalutali, niti na put jevreja koji su mahdubni, ali koji na koje se Allah rasrdio. Jer oni nisu zalutali za znanje, ako su znali a pogađe istinu i odmetnu se od Allahove riječi. Pa mi onda na to kažemo, amin. Jevrijstvo znali i bilo im je krivo zbog toga. Prema tome, ne može niko reći da to nije ispravno. Drugo, ako neko kaže amin na glas, po jednim, jednom dijelu od naše uleme ili ostataka bivše uleme, se to ne može. Zašto? Jer kaže, nije dozvoljeno čovjeku, pripadniku jednog mezheba da uzima i drugog mezheba I to je, braćo moje, uistinu bilo mišljenje, kako rekao, jedno vrijeme, mišljenje koje je vladalo i prevladavalo u muslimanskim sredinama. Da čovjeku nije dozvoljeno da ovaj bilo što od drugog mezheba uzima, inače smatra da izlazi iz svog mezheba i tako dalje. Što svakako nije osnovano, braćo moje. To je bilo ono doba dekadan, dekadencije i opadanja islama, i služenja i kadija i uleme u većini slučajeva politici koja je vladala i tako dalje. Stoga, stoga ću vam reći, Allahu Đelešanu je rahmet da imamo tih razlika manjih u pristupu određenim pitanjima i ga, ja vam odgovorno tvrdim da svako ko prihvati bilo šta što ima podlogu u Kur'anu i sunnetu, a u okviru barem jednog po četiri mezheba nije pogriješio i uopšte nema potrebe oko toga polemisati. Prije muslimanski svijet bio podijeljen. Hanefije su, u, kao sam rekao, u Pakistanu, Indiji, Turskoj, kod nas, e, tamo su Malikije, na drugom mjestu, tako dalje. Međutim, danas je svijet izmiješao. Ja sam bio po mnogo e, arapskih zemalja, u Europi, tako dalje. Hanefije su i Pakistanci, Indijici i Turci. Nijedni isto ne klanjaju. Što tiče u globalu, suneti, despi i tako dalje hanefijski mezeb. Šta je hanefijski mezeb? koliko imamo hanefijskog mezheba, sve to, sve to nije nama poznato. Zašto su nam, zato što nam nije pristupna literatura. Koliko ima mesela u hanefijskom mezhebu u kojima se razlikuje e, Ebu Jusuf i Muhammed, dva najveća učenika Ebu Hanife sa Ebu Hanifom po tim temama. I tako dalje. Sve to relativno, braćo moja. Zato ono čemu ja pozivam jeste da se tolerišemo, braćo moja. Da ne dozvoljavamo da neprijatelj koristi i to i da mi svjesno ili nesvjesno u njegovu službu padnemo time što ćemo se posvađati ili čak i zamrziti, ne daj Bože. I vjerujte mi, mene duša boli kada čujem po izjave pojedinih ljudi i uvaženih i u političkoj strukturi i zajednici i ostalo, kako govore o našoj braći negativno, o alatima, o neprijateljima, svi špijuni došli iz raznih interesa, poslati iz raznih organizacije i tako dalje. Braćo moja, to je opasna stvar. Vidite do čega su nas doveli. Smetaju nam braća koja su došla da ginu ovdje s nama u ima Allaha kao šehidi, a pa ne smetaju nam Caritas, ne smetaju nam razne zapadne organizacije koje ovdje pronose drogu, alkohol, prostituciju, kocku i ostalo, ne smetaju, da, ne smetaju nam adventisti, jehovni svjedoci i ostalo, to nam ne smeta. Soroš, jeverijska organizacija poznata u svijetu kao voditelj nemorala u društvima preko koje hoće da ih uništi. To nam ne smeta, to nam nije problem. Problem nam ko? Naša braća koji ginu sa nama zajedno na frontu. To je veoma opasna stvar, ne smijemo dozvoliti, jer braćo moja, Dok još među nama muslimanima ovdje ima oni koji prijatelji otvoreno sa nevjernicima, sa Srbima i Hrvatima i pored svega imamo još slučajeva ovdje u našoj zenici da se naša muslimanka, valjda po imenu samo, uda za Srbina ili Hrvata. Dok to imamo i to biva normalno, mi svoje snage trošimo u diskutovanju oko ovih pitanja, u svađi i tako dalje i tako dalje. Braćo moja, veliki je to grije. I jedan, jedna od stvari koja izvodi iz imana jeste neprijateljevanje prema vjernicima, prijateljima, dostojima, a prijateljima sa nevjernicima. Izvode iz imana, ako što svjesno čini, braćo moja. Zato budimo svjesni toga i vi kao imami ste dužni da djelujete ovaj na taj način u svojim džematima da shvatite jednu drugu stranu da budete ti koji će ne može drugačije u redu klanjati kako smo naučili moj zinče moj zin sve klanjati kako treba ali oni koji drugačije klanjaju nemojte dozvoliti da iko se buni da se kritikuje da se svađamo oko toga nek klanjaju kako hoće jedno i drugo može i u redu govorim to iz ovog razloga mi smo slušali naših predsjednika predavača mog da Allah podari svako dobro, kako lijepo govori o nadjevanju imena, imena, kako lijepo govori o akiki i tako dalje. A znajte, braćo moja, da u mezhebu hanefijskom nema nikakve osnove za akiku. Da je to bidat. U hanefijskom mezhebu. I sada, ako ćemo i se držati slijepo svoga mezheba, mi to nećemo podržati. Zabranit ćemo dekret islamske zajednice. Sve možemo to uraditi. I zato trebamo to uraditi. Braćo moja, svakako da ne trebamo. Vidite kako smo mi sebi dozvolili da i vjeru iskoristavamo u mnogo što šta drugo. Jedinstvo muslimana je stvarno jedan od prioriteta danas, od, danas ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Jedinstvo muslimana u našoj borbi za opstanak i muslimani rezidenti. Međutim, ja vam tvrdim da se nikako neće taj problem riješiti ako budemo samo kazali samo je ovo ispravno, a sve ostalo neispravno. Jedino je rješenje, jedinstvo muslimana u tome da se tolerišemo. Da može i ovako, može i onako i nema potrebe za diskusijom i za svađu. Vidite, recimo, ženaza džumom šehidima u Bosni i Hercegovini. Nema nikakve osnovne u Hanefijskom mezebu. A to je uvedeno sadašnjim dekretom kod nas. Nikakve osnove nema u Hanefijskom mezhebu sala, salatu ala l-gaib. salatu ala l gaib Nema nikakve osnove. I mi to činimo i to je prihvaćeno zašto? Samo zato što je odozgo, dekret, odozgo dekretom naređeno i niko ne postavlja pitanje je li to hanefijski mezheb, nije li to hanefijski mezheb i tako dalje i tako dalje. To ide normalno. Eto, vidite kako mi postupamo, braćo moje. Zašto? Zato što iz objektivnih razloga stvarno u većini slučajeva nismo u stanju da sagledamo pravo stanje, da dođemo do izvora islamske literature izvorne i ostalo ga meni neki dan jedan od mama kaže živ bio, nemoj mi zamjeriti ali ja ne mogu ne mogu znati da je ispravno bilo šta od onoga što je mimo fiku libada, jer ja znam da je to hak a sve što je mimo toga ja ne znam jer nemam dokaz za to, nisam ja to proučio prema tome, treba to nekako da se riješi. Vidite, fiqh sunne, jedno dijelo čuveno, za ste vjerojatno većina vas čuli, je napisano u Egiptu, napisao ga naš profesor, čuo sam da je umro, ako je umro, rahmatullahi alihi, iz Egipta, koji je u Egiptu prije još 15-18 godina je nastalo su ovako problemčići oko tih razlika. Jer u Egiptu imate sve mezebe, i hanefijski, i šatijski, i hanbelijski, i u džami se osjete te razlike. I to nije smetalo. Međutim, neko je ubacio kost i počelo to da smeta, da se pravi razlike svađe. I onda je on zamoljen zvanično od autentične, autentične uleme tada da napiše dijelo u kome će zanemariti te razlike i pokušati da na osnovu Kur'ana i sunneta, odnosno sunneta Božeg posnika sa vselem, napiše to dijelo i nazvao ga je fiqhu sunne, fiqh sunneta. To dijelo je bilo kod nas prevedeno, zašto je stampano, zašto nije stampano ne znam, ali znam da je bilo gotovo kompletirano sve još prije ovoga rata u Bosni i Hercegovini, ali najvjerovatnije zato što nije po mezhebu. Eto do čega dovodi naš ovakav stav. Knjiga vrijedna koja je opće prihvatena u čitavom svijetu. Vi ćete rijetko naći bilo kojeg ozbiljnijeg gradnika, ozbiljnijeg gradnika na islamskom polju, bilo gdje u svijetu, a da tu knjigu nema u svojoj biblioteci i da je ne koristi svakodnevno kao izvor. Prema tome, pogotovo kada se nalazimo danas u ratu, u situaciji kada smo veoma potrebni potrebni prihvatanja određenih stvari koje nisu u našem mezhebu priznate, ali imaju osnovu u ostalim mezhebima imaju osnovu u Kur'anu i Sunnetu. Uzmimo samo, braćo moja, spajanje namaza. Po našem mezhebu nema spajanja namaza, nego samo na refatu i na muzdelifu. I nema više nikak. A po ostalim mezhebima ima, i, po, i zato postoje sahih hadisi koji o tome govore kako je Boži poslanik sa Lazana spavio. Uzmite danas našu braću, naše borce na liniji, kojima je najtežnije koliko njih ima, ja sam se u to uvjerio, lično sam sa njima razgovarao, koji kod će klanjaju, ali na liniji ne klanja. Zašto? Zima. Kako će on se skinuti čarape i abdestiti noge, oprati noge hladnom vodom na liniji gore, klanjati svaki vakat u svoje vrijeme, akcija na akcije, tako dalje. Potreba, nasušna potreba našega vremena da se spajaju namazi. Kolika je to samo olakšica? Allah Jerusalemu kaže Inna Allah yuhibbu en tu'ta ruhasuhu kema yuhibbu en tu'ta azajmu Kaže Allah Jerusalemu Allah voli da se njegove olakšice koriste isto kao što voli da se izrašavaju njegove oženja tolika potreba našeg borca danas da u bilo koje ili podnesko ili kindijsko vrijeme kanja i podnijek Indiju zajedno jer je Boži postanik sa Lalova Selime spajao zbog kiše koja udari. A kamo zbog straha, zbog akcije i tako dalje. Spojiti, zajedno klanjati u podma, čim nastupi podne i kindiju i podne i on je slobodan do saba jer akšan jači opet može zajedno klanjati u akšansko ili jačijsko vrijeme i to koristi. Drugo, mes po čarapama u, u našim fiksnim knjigama i na ruskom jeziku ćete naći vrlo, vrlo stroge u, u, u, u, ovaj, uslove za mrtve. Za taj dio na nogama po kojem bi se mogo mjesto činiti. Mjesto onako kako smo mi naučili da su mjesto kožne, zatvorene i tako dalje. Međutim, braćo moja, to se ne spominje o hadisima tako strogo i otvoreno. Jednostavno, mo, treba da bude prekrivena noga, pokrivena, nečim što samo se po sebi stoji na nozi, što se neće lako poderati, razguliti, otkriti i tako dalje, to su osobine iz hadisa mesta kako bi trebalo da izgledaju. Dakle, naši zimski čarapi, bilo pleteni debeli čarapi ili bilo deblji ovi malo deblji koji se kupuju u prodavnicama čarapi su sasvim dovoljni, braćo moja, za mes po čarapima. I da to budu mespe. Sa, ja vam to odgovorno tvrdim. I to je praksa većine muslimana danas u svijetu. Po čitavu Evropi sam putovao, u svim zemljama Evropi svugdje to koriste. Zamislite, ja na aerodromu treba da skidam čarape i da se abdestim i da dižem mnogo gore u pneumonik jer nema drugog ništa tamo ili u avionu. Tamo. Olakšica velika, potreba našeg vremena, braćo moja. Obući noge pod abdestom, o, čarape pod abdestom, kad se operu noge, u 24 sata jedan put za mukima i posle toga samo mjesto po čarapama činiti kao po mjestoma. Nikakvih problema nema. Olakšica velika. Posebno za borce. Dalje ako je musafir, tri dana i tri noći i to treba koristiti, treba objašnjavati. Isto tako mes po obući. Ako sam obukao čarape, pod sam tako i smatram čarape svojim, svojim mestom. Isto tako ja nisam dužan da raskopčavam čizme. Vojnički rašnjiravam pa da bi mes po čarapama, nego počizmalo mes slobodno, bez ikakvih problema dok se ponovo ne skinu čarape i tako dalje. Klanjati u obući, u čizmama. Isto tako, vrlo bitno. Vrlo bitno. Boži poslanik sa ovoj selem klanju u nalunama. Nihar Naše, bukvalno čelo nalune, ali to su bile ovako ko, ko, ko kafe, onaj, kaloše ili, ili kako kažu su, hlape ili tako da, papuće ili tako da. U tome je klanio Boži poslanik, ali sam, hadisi zato postoji Buhari. Prama tome, nema uopšte potrebe za komplikovanjem i nema potrebe da se to odbacuje i negira. A potreba nam je velika da to koristimo danas. Dalje, akika, Mi još tvrdimo, kaže, udali ste sada po hatmanom ludima, ćete resiti, nema i ostalo, a to je u na, našoj komunističkoj dobro bio jedini način našeg okupljanja. Jedini način. I tačno je to. I to je stvarno bilo u to vrijeme tako i to se koristilo da se nešto kaže, da se govori, da se sakupe muslimani. I to je bilo u redu i pozitivno, pogotovo što kod nas Mevlud nije samo Mevlud za rođendan Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Nego Mevlud, svaka svećanost vjerska je Mevlud. Evo ga, Mevlud sakupi se ljudi. I to nam lijepo. Ali šta nam sprečava da taj Mevlud, tu svećanost, e, kreiramo onako kako to odgovara sunnetu i kurana. Nek se zove Mevlud. Samo rekli je dan rođendan Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Nek se zove Mevlud pa tu ćemo baciti aktivna ajeta, kuranska lijepo predavanje, lijepe ilahi o džihadu, o šehadetu i tako dalje. I nema nikakvih problema. Ali, zašto ne uvoditi, jer porovate, braćo moja, nijedan bidat se ne pojavi, a da se njime nije umrtvio sunnet. Nestalo sunneta, zapostavio se, pa došao bidat. Zašto, evo, akika, ne uvoditi to po sunnetu Božih poslanika sa veselem i to da preraste u jednu manifestaciju muslimana na ovim terenima. Na takav lijep način po sunnetu je toga već jedno Ehm, jedno novo okupljanje, jedan novi vid okupljanja po sunetu Božih poslanika sa veselem, koji se isto tako može veoma, veoma lijepo i ovaj dobro iskoristiti za ono što mi želimo. Bila je gore jedna akcija sedmog korpusa. Velika akcija. Kaže ovako jedan boraca i komandant Čete, komandir Čete koji je vodio tu Četu u proboju. Nikad nismo imali više municije. Potrošili smo u tom napadu otprilike 30.000 metaka. 25 granata. Imali smo i vojske. Allah dao maglu i kišu. Ne može biti povoljni teren. Ali, ništa. Naime, napali smo i udarali i četnici su pobjegli sa svoje linije ali nije se našlo niko od naših boraca istinski muđajk koji se ne boji smrti pa da samo uskoči 30 metara što je ostalo očistog prostora između nas i njihovi minski polja i njihovi zamunica koje su bilne pustili, znamo za to. Niko se nije našao da uskoči, samo nam je to falo. I to svi znaju, i komandanti. Kako ćemo tu svijest izgledati našim borcima i govoriti im o tome da moraju klanjati, da trebaju klanjati, i da bez toga nema uspjeha i tako dalje, ako smo pred njih predstavili sve ove prepreka da nije u stanju da obavlji namaz. Jer se ja pitam ko bi od nas gore u takvoj hladnoći skinuo čizme da, da, da i opere da bi klanio namaz. Pitam se ja koliko bilo je Efendija da bi to radi, odnosno nas, i ja sam Efendija. Prema tome, braćo moja, vidite kako se tim stvarima postavljaju prepreke na putu vjernicima, a mi smo danas u situaciji kada živimo u doba gdje su muslimani, gdje je čitav svijet postao jedno selo, jedan džemat. Sreća se ode i u Ameriku, i u Evropu, i svugdje, muslimani se izmiješali, nema drugog rješenja za sve muslimane u svijetu nego tolerancija. I neka nam bude vodilja u svemu ovome kuranski ajet u kome kaže Allah dželle Želšanuhu "Kul in kuntum تحبون الله فاتبعوني yuhibbukum الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ U suri Ali Imran 31. ajet kaže Allah Đelešanuhu reci ako vi volite Allaha Đelešanuhu i njegovog poslanika ako vi volite Allaha Đelešanuhu slijedite mene kaže Boži poslanik odnosno Allah Đelešanuhu ređe Boži, Boži poslaniku da kaže ako vi volite Allaha Đelešanuhu onda mene slijedite Allah će vam oprostiti vaše grijehe a on je milostiv i prašta i uvijek neka nam bude pravilo da ukoliko čovjeka u džami i na bilo kojem mjestu vidimo da čini nešto što nam je nepoznato, što nismo do sad vidjeli, umjesto da ga odmah napanemo ili zauzmemo negativno stav prema tome, trebamo lijepo prijeći, salam alaikum, alaikum, salam, brate, kako šta ima, eh, ja to prvi put vidim, šta je to, o čemu se radi, Pa ako vam kaže, to je zato što ima hadis na tu temu, ja to radim kusunu i tako dalje, nemamo nikako pravo da mu govorimo da to treba ostaviti, da to nije ispravno i tako dalje. Jedino na te ispade u metodi i ostalo možemo upozoriti na lijep način i tako ako Bog da prevaziš taj problem. Jer Allah zbog svanom kaže, pogledajte, Ja, juha alladina amenu, ati'u Allah, ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. O vjernici, pokoravajte se Allahu, i njegovom poslaniku i predvodnicima džubama, fa in tanazatum fi shay'in a ako se u nečemu razidete farudduhu ila Allahi wa rasul onda neka u tome presudi Allah i njegov poslanik Allah i njegov poslanik in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ako ste vjernici u Allaha i u budući svijet zalika khayrun wa ahsanu ta'wila i to vam je sigurno bolje i ispravno Prema tome, braćo moja, kuranski ajeti, mnogo je ajeta na ovu temu i mnogo se o ovom još može govoriti i kazati, ali to bi bilo ukratko osnovne smjernice, a možda ćete reći kako mi da se kako mi da postupamo kao imami službenici u islamskoj zajednici, a Rijaset je od Oskova izdao petu naređenje, jel da se mora držati na etijskom Ja vam ovo govorim kao vijenik u ime Allaha Đelešanu svima da znate kako nastupiti. A ja svakako ovo što govorim vama sam govorio i resu i još ću govoriti i založimo se da se sa ovakvim stavom zvanično iziđe i sa vrha i da se po tome da adekvatno objašnjenje. Jer ako neko vidi bolji način, neka izvoli. Jer ja se dobro sjećam, veći problemi su nastali nakon ovog proglasa Rijaseta nego prije. Zašto? Zato što su naši ljudi uzeli, ohrabrili se i kazali, evo vidite, vi ste rekli da je istina, a Eurais kaže da nije istina i onda svači. Prema tome, Allah Đelšanu molim da nas učine pravim iskrenim vjernicima, sredbenicima Kur'ana i sunneta u svakom momentu i u svakoj prilici, da nas učine od onih koji će ovaj narod voditi na osnovu smjernica Islama, temeljnih istina Kur'ana i sunneta Božeg poslanika, sallam, koji će biti glavni akter jedinstva ovoga naroda i koji će s Božijom pomoću uspjeti da izvrše svoju zadaću i obavezu koja je pred njima predstavljena u ovim, e, postavljena u ovim teškim vremenima. Amin. Sallallahu nabina Muhammed. A bujrum, ako imate i pitanja, konkretni, ja sam spreman koliko sam u stanju, koliko znam da odgovorim. I kašika, upotrebe kašika s kojima mi svakodnevno jedemo što se tiče brade, evo braćo moja kako to stoji u našim hanetijskim knjigama, odnosno normalno ovaj, na osnovu sunete Kur'ana. Ali u hanetijskim knjigama, otkud je kod nas rasprostranjeno mišljenje da je brada sunnet? U hanetijskim knjigama stoji da je brijanje brade haram. Kao i u drugim, drugim knjigama, jer se pouzdano zna da ni jedan od poslanika, odnosno ni, ni poslanik, ni jedan od sahaba nije bio bez brade da su svi bili s bradom i da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam imao bradu dužine šaki, koliko je mogu uhvatiti šaku. I da duža nije bila kod Boži poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kako? Jedni kažu da je to tako, Allah ga stvorio u najljepšem obliku, pa je jedan možda najprvnija veličina i najljepša takva da bude tolike veličine, a opet drugi kažu da je ovaj nekad potkazavao što nema temelja u hadisu. A sahabi ostali svi su imali brade, niko nije bez brada bio. U Nevevi u komentaru svoga u sahih muslima, u svom komentaru sahih muslima kaže da je između ostalih stvari koje su makruh tahrimen jeste i brijanje brade. U anefijskim gama isto tako stoji. Ali kažu, sunnet je imati bradu duži, u dužin šaki. E sada, pogledajte. Zanemario sam najprvi dio, haram je brijati bradu. A šta je sunnet? Sunnet je da bude tolika. Što znači da svakako treba imati bradu, pa makar koliko je bila. Makar i štucu i tako dalje. Ali je sunnet imati bradu u dužini šaki. Mi smo zaboravili na prvi dio, a ostao je među nama ovdje rasprostavljeno da je to samo sunnet, uštanje brade sunnet. Što se tiče jedinja kaškom, oko toga nema nikakvog spora, to je dozvoljeno i nema nikakvih problema. Ovaj, normalno da ostaje sunnet i onaj koji bude jeo rukom zbog toga što je sunnet, ono normalno što se može, što praktično se može jesti rukom, da će za, ako to čini zbog toga što hoće da primjeni sunnet, ovaj, imati nagradu za Allah za šanu, ali nema nikakve zabrke jeti, jesti kaškom i u tome je saglasna kompletna ulema u cijelom svijetu danas. Ono nema, avionom, Jeste normalno, kao što nema nikakve, nikakve problema upotrebljavati auto, avion i ostalo, što su svakako dužni da radimo. Dalje. Ha? Ja ti kažem kakva je stvar. Haram je vijest brad. Pa sad, ja sam čitao u ljudima jednog našeg uglednog čovjeka koji kaže, Bože dragi, ja se mislim koliko je danas naših bosanaca osvanilo u haramu. Ako je našao sebi taj luksus da obrije brad i zapali cigaru. Ima i to. Ali ja vam kažem ono što jeste, uzmemo vraću moja danas, vidite, danas autoriteti u širijetskom smislu, u islamskom svijetu su poznati. Jedan od njih je Kardavija, Jusuf al-Kardavija, od kog je prevođeno od nas mnogo toga. E uzmo njega, kao jednog čovjeka koji je sada živ, savremen, koji je tu i koji je pisao o tim stvarima. Pa vidimo šta on piše. I o duhanu, i o muzici, i o svemu. Evo, jedan mlad ima iz odbora islamske zajednice Zavdjevića ima pitanje na postavljanje po hanefijskom mezhebu džuma ima dva rekiata po hanefijskom i svim ostalim mezhebima u to nema razlike međutim u tome nema razlike braćo moja međutim u doba pada hilafeta iniciran je problem džume jer se po nekakvim uslovima tamo, odnosno normalno izvođenim iz hadisa i Kur'ana i tako dalje, na osnovu Kur'ana i sunneta, ovaj, smatralo da samo može halifa da opunomoći čovjeka održano da klanja džumu. Da samo on može da postavlja. Kako nestalo halife, ko će da čini? Nema halife, recimo, kod čija se nije klanjala džuma. Do dolazka hominije. Nema imama, nema džumi, nije bilo džumi. I uopšte nije u džematu klanjala. Nema džemata. Zašto? Zato što nema imama tako je u Kocunija bilo je postavljeno pitanje imameta i jednostavno kažu nema halife i nema niko pravo da postavi čovjeka da može da klanja džumu. Pa su onda jednostavno čistom notkom išli. Nama nije u interesu nikako da ukinemo džume. Nego jednostavno da ostanu džume. A mi ćemo i pored džume klanjati podne. Pa se tamo nije ti ahir i zuhr. Ako nije džuma sahih, nek nam bude podne kako treba. Boži poslanik, sallallahu alaihi sallam, je klanjao prije, e, prije džume je klanjao četiri rakata, sunneta četiri rakata, na file, dakle, sunneta, ponavno, a posle podne u džami dva i kod kuće dva. To je ono što je prerušeno u hadisu ili doslovno od Božih poslanika sa Veselama o džumi, o džumi. Prema tome četiri prije, četiri poslije, to je sunnet za džumu i dva rakata farza. Jer ova sumnja ne stoji, ili ćemo klanjati podne, ili ćemo klanjati džumu. A muslimani nisu obavezni po vjerskim propisima, po fiku, po šerijetu, dakle, Allah im sanu nije zadužio nečim u što ima sumnje, što je sumnjivo. Allah Žešanu nas nije zadužio nečim i stavio nam to u strogu obavezu, kao što je ibadet, što je sumnjivo, u što sumnjamo, nego ili jedno ili drugo. Prema tome nema sumnje da je džuma ispravna i džuma ima dva rekata kao farz i četiri rekata prije i četiri rekata poslije ovaj farz. Možda će naći rivajta i drugi, dva rekata sunneta, dva rekata prije i tako dalje, to je sve konačno, evo kad smo kod džume, ja bih samo još minutu oko ovoga, kod nas je sasvim pristup, pogrešan pristup džume. Naime, mi smo svjedoci da pred našim džamijama petkom prije džume masa svijeta stoji, upoznavaju se, selame se, što je dobro, u suštini, ali ne prije džume. Zna se hadisi koji govore koliko je lijepo otići što prije u džamiju, ko poranin kao da je zaklut devu, pa dalje, i tako dalje, tako dalje. Otići u džamiju, učiti Kur'an, braćo moja, džamije naše braće u čitavom svijetu bruje čumom, prijetkom prije čume, bruje od ljudi koji sjede unutra i poluglasno uče Kur'an, uče dovu, stikvar, tesbi, čine, zikr čine na, na razne načine i tako dalje. A kod nas bruje dvorišta od običnih priča, kako će što ima i tako dalje. Ne može tako. Dakle, pazite, ne kažem sad treba uzeti kanđu gonti u džamiju, nego to postepeno mijenjati. Dakle, treba u džamiju što ranije, a posle džume na izlazu se sastati, poselaniti, ovaj, upitati i tako dalje. والنصر يحييه السلاح فمض للوطن السليم يا مسلما يا بنا فكن الجهاد ألا يعين ومصر يحييه السلاح فمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يدا فر الجهاد هو الطبيب سفك الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيب سفك الدماء على الثرى في ساحة الشرف الرحيم فتناثرت أشلاؤهم تشكو رحى العنف المريب يا مسلما يا مؤمنا تقل الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السبيب يا مسلما يا مؤمنا تقل الجهاد ألا يعيب ونصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فضو الجهاد هو الطبيب وتساقطت أطفالهم تروي صدى الجرم الرهيب وتساقطت أطفالهم والطغي صدى الجرم الرهيب قد جارت الدنيا بهم في واقع المر العصيب يا مسلما يا مؤمنا فكل الجهاد أنا يعيب والنصر يحييه السلاح فلنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فكل الجهاد أنا يعيب والنصر يحييه السلاح فهم الوطن السمين وظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب فقد تكالى بينهم تنعى شهيدا في الضريح فقد تكالى بينهم تنعى شهيدا في الضريح يا أمتي عبثت بنا قاعة غدر تستبيح يا مسلما يا مؤمنا فكل جهادنا يعيب والنصر يعيب يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهادي ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليم والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب ضاق بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب ضاق بلادي ويلنا ونظل نبكي للغريب تدعو نساء بيننا كف البكاء كف الرحيل يا مسلما يا مؤمنا ترك الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فر الجهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب والظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب والبغي جاوزه العدا والضيم للأقوى يبيح والبغي جاوزه العدا والضيم للأقوى يبيح السيف أصدق للورى والنار أقوى أن تصيب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيب والنصر يحييه السلاح فنمضي للوطن السليب يا مسلما يا مؤمنا فكل جهاد ألا يعيب ونصر يحييه السلاح ونمضي للوطن السليم وظلم إن طالت يداه فرض الجهاد هو الطبيب فرض الجهاد هو الطبيب